فی سبیل الله که حیثیت خادم را برای رسالت و توحید دارند لیکن قبل از بیان مسئله جهاد و انفاق امور انتظامیه که مسلمان ها بین خودشان نظم و ترتیبی داشته باشند اختلافی نداشته باشند اون مسلمان میتواند که با کفار بجنگه اگر مسلمان ها با هم درگیر باشند و دست و پنجه خورد کنند در برابر دشمن نمیتونن جنگن و زبون میشن چیزی که اختلاف پیدا میکند بین مسلمان ها مسئله قطر هست از همه چیزها بیشتر مسلمان ها را از هم جدا میکند این قانون اول برای نظم مسلمان ها قصاص هست که یعنی از قاتل قصاص بگیری تا که دیگه مسلمانی نظم مسلمان ها را با کشتار به هم یا الذین آمنو کتب علیکم قصاص فرض قرار داده شده بر شما قصاص فی القتلا در مقتولین قتلا جمع به معنی کتیله ها اونایی که کشته می شوند برابری بر شما فرض شده است حالا تشریح کرد چطور برابری و معنی برابری الهر بالهر یک آزاد در برابر آزاد یک غلام در برابر یک غلام یک ماده زن در برابر انسان اینجا بعضی از ائمه مفهوم مخالف را مراد میگیرند که آزاد در برابر غلام کشته نباید بشه مرد در برابر زن کشته نباید بشه خب زن در برابر مرد یا غلام که ادنا هستن در برابر مرد کشته بشه لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی برداشت اینه که این در تردید اعتقاد مشرکین بود مشرکای آیان پولدار و دار یک هشته می کردن گفتن دیگه باید در برابر این هشته نفر بود یک ده می کردن قرآن آمد گفتن آزاد هر کس باشد قاتل در برابر آزاد مقتول هر که باشد خلاصه در برابر انسان ها از نظر نفس دار و بی سرمایدار و نسبدار عالی با نسبدار پایین هیچ فرقی ندارد لذا آقا را در برابر غلام هم میکشیم آقا را در برابر زن هم میکشیم آقا به معنی سید از آزاد آزاد در برابر غلام هم کشته میشه در برابر زن هم کشته میشه امام ابو حنیفه همینه میگه امام شافعی رحمه الله مفهوم مخالف من مراد میگیرم میگه که آزاد در برابر غلام یا در برابر زن کشته نمیشه زن در برابر زن غلام در برابر غلام و آزاد در برابر آزاد امام هم برداشت اینه که النفس تو نفس نفس در برابر نفس حالا نفس قاتل هر که باشد و نفس مقتول هر که باشد الانف بالانف بینی در برابر بینی حالا بینی قاطع چیه و بینی مقتول ام چیه اون کار نداشته باشیم اگر مرد بینی زن را ببوره بینی شمی بوری گوش را ببوره گوش شمی بوری غلام ها کردن اگر یکی بلند بشه بینی و گوش غلام را ببوره هم بینی و گوش شمی بوری قرآن گفته الانس بالانسی و الازن بالازنی و سن بالسنی لحظه النفس بالنفسی برداشت امام ابو حنیفه همین اینجا مفهوم مخالف مراد نیست بلکه این تردید مشرکین است که یک به ده می قاتل یکیه یکی را کشته هم قاتل هم برای اون که مقتول شده و سرداری و خانی و امیریه ده داره نمی همون قاتلی را حالا یک مسئله هست که ده نفر میرن یک انسانی را می کشن حالا امام منا امام عمر رضی الله تعالی عنہ فرموده جماعت یک نفر را بکشه ما همه را بکشیم در برابر وقتی طوری حمله کنن که ندانه از ضربه کی مرده در شریعت همه اونها قاتل بسیش خلاصا قانون اینه خب کسات کن حالا در میان دو راه بسیار بزرگ مذهب شاهی هم هست هر قاتلی که بخشیده شد برای او از طرف برادرش یک چیزی مراد از برادرش اولیای مقتول است هر قاتلی که برای او بخشیده شد از طرف برادرش مراد از برادرش و از این کلمه الله تعالی حالا اولیاء مقتول را اولیاء مکتول را دعوت به میده که خب اون قاتل هم کلمه گفته برادر شما مقتول هم برادره حالا اگر اولیاء مقتول چیزی را بخشیدن تو باید او پول گرفتن در عوض کساس پس قاتل باید فرداخت به خوبی کنه و آنها هم طلب این خونبها را به خوبی بکنه پس اتباع کنن اولیاء مقتول قاتل را به خوبی در تنگنا او را قرار ندهند و اون هم قاتل ادا کند به طرف وارث مقتول به احسان و به خوبی این که دیگر بگیرند و عفو کنند این یک بخششی از از جانب رب شما و یک رحمتی از عطای شاهانه حضرت مانا می کردند لحظا وقتی یکی از اولیای مقتول کسان را ببخشد حق دیگران هم از کسان سقوط می کند و اون قاتل حق می کند و حق دیگران از ما عطا چون این کسان حق اولیاء مقتول است پس اگر اولیاء مقتول بدون دیا و بدون مال قاتل را اب کردن هیچ حرفی نیست خب اینجا در قتل عمل مال به اختیار اولیاء مفتود است چقدر برگردن قاتل می و خب قاتل آماده است که بهای خون خود را میده در اپو قصاص در قصاص حق اولیا هست باز هم حق اولیا هست که پول بگیرند و اف کنند حالا این پول را هر چقدر اولیاء مقتول تعیین کنند و قاتل و اولیا قاتل آماده بشن برای پرداخت جایز هست این مثل خونبهای قتل خطا که در قتل خطا دیگه مشخص شده زیاده نمیتونن بگیرن اولیاء مکتوب قتل خطا در قتل عمد اصل قصاصه و دیا او به مطابق پسند و اختیار طرفین خلاصا هر که بعد از بخشیدن اینجا کلمه شیعون فقها این مسئله را برداشت کردن که اگر اولیاء مکتوب اگر اولیاء مقتول یکی حق خود را از کساس بخشید تازه حق همه از کساس بخشیده میشه و حق دیگران به مال تعلق میگیره او باید قاتل از مال حق دیگران را بده بل اینجا نه اگر یکی ببخش از اولیاء مقتول و دیگران نبخشن میگن جمهوری معاف نمیکنه میگه کساس باید بگیریم مثلا پدرشون کشتن دو تا فرزند الان ولی دمن یک فرزند حق خود را بخشید مادر حق خود را بخشید حالا یک فرزند که نبخشید میگه کساس میکنن لیکن فقهای ما استنباطش اینه که اگر اولیای مقتول سه چهار نفرن یکی حق خود را ببخشه در کساس، دیگه اون قاتل بخشیده میشه و حق دیگران از کساس به مال منتقل میشه هر تجاوز کرد بعد از این اب اول قاتل را اب کرد مال گرفت یا اب کرد و مال نگرفت این قاتل آمد بیرون باز کشتنش دیگه برای اونها عذاب علیمی در آخرت هم و در دنیا قصاص میشه مثلا قاتل را بخشیدن اول خب قاتل را از زندان آزاد کردن رفت قاتل برای خودش بعد قاتل رفتن کرد این بعد هر که قاتل و بعد از بخشیدن بکشه او قاتل حساب میشه و باید از او قصاص گیری و در آخرت هم عذاب علیم برایش اولا نبخشید قصاص کنید اگر بخشیدید و بعد کشتید قاتل را لحظه جریمه دارد خب در قصاص عموما امروز دنیای کفر در این فکر هست که حکم قصاص را لغو کنند در دنیا قاتل دیگه آزاد میشه هر چی کشت بکشه و حکم قصاص را دارن لغت کنن اگر کشور اسلامی که حکم قصاص را اجرا میکنه در آنها اعتراض که حقوق بشر دارن ضایع میکنه این کافرهای لعنتی بشر خودش را این قاتلن درجه یک و یک روزی کسات کشند میگه همین حکم کسات رفت کشه تا که ما آزاد بگردیم بکشیم و بگردیم این سروران گرامی حکم قصاص را هیچ احدی لغو نمیتونه بکنه نه گوشی و نه سازمان مللی و نه دیگه حاکمی و هر کس حکم قصاص را اجرا نکرد او مجرم هست اون حاکم یک مجرم حکم قصاص اجرا نکنن با رشوت و رشوت ستانی جلوی قتلها گرفته نمیشه خب شاید عقل پوچ انسان دیگه که در قصاص چی فایده ای او که مرده به هیچ عنوان زنده نمیشه قاتلش شما بکشید هم زنده نمیشه عقل پوچ گوش همین چیز را حرف میزنه کسی که کشته شده قاتلش هم بکشید مگر اون مقتول زنده میشه نه لیکن الله تعالی میگه در قصاص حکمت زیاده زندگی شما در قصاص حیات شما در قصاص اکثر این علت را میان چطور حیات ما در قصاصه یکی کشته شده مرده ما دیگری را هم میکشیم چطور زنده ای قرآن عظیم و شاد بزرگان علت طور بیان کردن که وقتی شما قاتل را قصاص میکنید دیگه انسان ها جرأت به قتل نمیکنند میدانند که اگر ما کشتیم یک زمانی که جنگ میکردن گفتن خونش خونش میدم خب او اگر خون نگره تو را هم میکشن اگر خیلی هرچی مردم گفتن نه نه آخر یک جوانه غول پیکری حرکت کرد جانه که بگذاریم چطور میکشه آدانه که دیگه بخشی و منم میکشه این سر سر جانش همین انسان بی عزت باید همون کلمه بی عزت اگر اونو بداند که بدون چونه چرا من قصاص میشن چطور میکشه منم میکشه حاکم عادلیه رشوت نمیگیره مال نمیگیره ولی حضرت وکیل هم نمیتونه کاری بکنه من احساس میشم خود به خود دست از پشتن جلو نگاه میدارد چطور انسان برای مرگ حاضر نمیشه حالا مردم میگه بابا میکوشیم 400 میلیون میدی و 400 میلیون برای من چیزی نیست یک سرا یک خانه یک ها 400 میلیونه راحت مردم میکوشیم بی خاطر اللہ تعالی میگه در قصاص حیاتی شما هست ولکم فی القصاص حیات یا قل الالباب در قصاص برای شما زندگی صاحبان عقل ای حقا ای انسان های فهیم و قاضیان شما به عنوان انسان عاقل و دانشمند و داننده دین و داننده قانون حقوق بشری شما بلدی ای صاحبان عقل برای شما در قصاص حیات است لعلکم تتقون تا شما از خلاف ورزی قانون پرهیز کنید انسان ناحق نبشه بدون حساب نبشه شما از قتل دیگران پرهیز کنید بی خاطر و دیگه اینه که ببینید قتل یک چیز سخت تا زمانی که قاتل میگردد اولیاء مقتول زندی نکن اولیاء مقتول همیشه رنج میبرند قاتل فرزند خود را میبینند قاتل برادر خود را میبینند که با و فرزند خودش عشق دارد و تماشا دارد و خرد و نوش دارد و مقتول آنها در قبرستان برای آنها زندگی راحتی نیست در حقیقت کسی این چیز را درک می کند که یکی از دوستان او را بکشند وقتی از دوستان او را کسی را بعد دیگه معلوم میشه که واقعا در قصار چقدر حیاتی اونم میدارن که دوست ما زنده نمیشه دوستی که مرده دیگه بر نمیگرده لیکن زندگی قاتل برایش خیلی سخت و گران تمام میشه الله دانسته است که کساسی گذاشته که شما کساس بگیرید تا خودشون راحت باشه خب اگر انسان ما را فرزند منه برادر منه پدر منه کشتی تو هم که بهارش نخوردی تو هم رفتی در همون قبرستان اگر بچه های مقتول ما بدون سرپرست شدن خانمش بیوه شد تو هم رفتی پشت سرش خود همین اولیاء مقتول که ولی دمن هم راحت صاحب که ساترش راحت نیست در حقیقت کسی این چیز را میفهمد که اولیاء اون مقتول میشه اونی که خدا میکشه اونجا کسی قدرت نداره الله تعالی خودش میکشه خودش تسلی هم میده که من خلق کردم و من کشم و همه را میکشه در خود انسان تسکینه بعد از مدتی اگر دلش میسوزه خدا که کشنده هست مرهم گذارنده هم خدا هست و اینجا خدا مرهم را در قصاص گذاشته حکم دوم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اثم على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم این حکم دوم هست شمهور مفسرین میگن این آیه منسوخه اول هر کس که قریب المرد میشد یعنی هر که موظف بود که توصیه کند که به پدرش چقدر بدن به مادرش چقدر بدن بزن و بچه از این مال سرکه چقدر بدن الان الله تعالی سهم هر یکی را از ورثا از میراث بران و میراث خوران تعیین کرده دیگه الان لازم نیست که انسان وصیت کنه و حتی هم جایز نیست انسان وصیت کنه که اینقدر به پدر به فلان فرزند من بدید اینقدر فلان خانم من بدید اینقدر به پدرم بدید اینقدر به مادرم بدید این وصیت الان هم لازم نیست و اگر هم وصیت کنن برای میراث بر این وصیت او نافذ هم نمیشه چرا الله تعالی میراث هر کس را خودش تقسیم کرده هر انسان توی کره خاکی که شما میبینید در شریعت غره میراث او تقسیم شد خدا تقسیم کرده آیه میراث آمده است و پیغمبر فرمود لا وصیت لوارثی کسی که خودش میراث دارد سهمش در شریعت مشخص شده برای او وصیت کردن درست نیست بله برای کسی که میراث نمیبرد او میتواند وصیت کنه صاحب مال متوفا وصیت کنه که بعد از وفات من مثلا اینقدر شما کلانی را بدید اینقدر فلان را خرج کنید و این وصیت تا زمان تکمیل میشه که از یک سوم مال بیشتر نباشه مثلا کسی برای ده هزار تومن وصیت میکند و کل سرمایش ده هزاره خب وصیت را از یک سوم از کل ده هزار اول دین بعد از دین وسیعت و بعد از وسیعت دیگر بین میراث قرآن تقسیم میشه میراث برام این معنی را جمهور میکند که الان برای والدین یا برای خویشاوندان دیگر وسیعت باقی نمانده چون سهم اینها را شریعت تعیین کرده است لیکن مولانا حسین علی رحمه الله یک معنی عجیب و غریبی میکنند برای این آیات اون میگه برای خود والدین و اقربین وصیت لازم نیست چرا میراث آنها مشخص شده در شریعت البته این متوفا باید به اقربی و به والدین توصیه کند که بعد از موت من حدود و مقررات شریعت را رعایت کنید مثلا به زن بیچاره حق بدی به فرزندان کوچولوی من حق بدی همون حقی که خدا داده به دختران من حق بدی به صاحبان حق حق بدی کسی را از حقشون محروم نکنی بله این حکم خدا هنوز استحبابی هست که هر انسان باید در زندگی توصیه کنه که بابا آن سهمی که خدا برای هر کسی در مال من گذاشته و خب باید ما همین توصیه را بکنیم به صاحبان حق حق بدید به دختران من حق بدید به زنان من حق بدید به مادر پیر من حق بدید و مسلمان باید همیشه توصیه کنید برادرم را محروم نکنید بله برادر در موجودگی اولاد برادر متوفا میراث نمیبره البته میتونه بگه توصیه کند که برادر من هم بیچاره او را محروم نکنی بچه بزرگ خود را توصیه کند تا هم چیزی بدی بله برای برادر برادر میتونه وصیت کنه در صورتی که او خودش اولاد دارد والدین هم زنده اولاد دارد خب برادر که نمیتونه میراث ببره برای او وصیت درست کتب علیکم فرض قرار داده شده بر شما وقتی حاضر شد که برای یکی از شما موت و او گذاشت مال چیز فرض شده وسیعتو این آیه فایل کتبه هست وسیعت کنید طبق معنای حضرت مولانا حسین علی می کنه وسیعت کنید به والده برای والده نه برای والده منسوخه لیکن به والدین وصیت کند و خیشاوندان خود درجه یک به معروف که به صاحبان حق حق بدید حقا علی المتقین این وصیت حقی هست بر آنهایی که از خدا میترسند یعنی مؤمنین حالا کسی وصیتی کرد ناجائز حالا اون وصیتش اشکلاف شریعته کسی مثل شریعت عمل بکنند گناه به گردن اینها نیست و اگر کسی وصیت کرد و وصیت او را شکستند اونجا گناهگار از گناهی که وصیت او را میشکنه مثلا متوفا وصیت کرده از کن پول داریه ده میلیون بدی به حوزن خودش پولها دارد حالا اگر اونایی وصیت او را تغییر بدن مالش بیاده، ثروتش بیاده، گناه بگردن آنها از وصیت را تغییر اور اگر آنها احساس کرده که این وسیعت ناجائز کرده مثلا وسیعت کرده که ده میلیون بدهید و سینمایی بسازید سینمای رکاسان حالا این بگن تو خب این کار گناهیه ما این کار را نمیتونیم بجای سینما میدی مدرسه را که ثوابی بهش برسد و خدا او را ببخشه کم از کم اگر ثوابی بهش نرسید و بخشیده نشد گناهگار بیشتر نرسید خب این گناه نیست این تغییر که به طریق حق رفتن از باطل به حق رفتن لحاظ درسته یا وضعیت کرد که ده میلیون خرج کنید و خانندگان را از دنیا بیارید اینجا دخول کنید و رخش کنید و بچرخید خب وضعیت چه در این مورد تکمیل نکنند در مسیر خیر بکنند، گناهی به گردنشون نیست فمن بدله بعد ما او، هر کسی وصیت موسی تغییر داد بعد از اینکه شنید آن وصیت را بجز نیست که گناه این تبدیلی بر آنهایی هست که او تبدیلش میکنند نه بر حکم و نه بر فالج اونها که این وصیت را تغییر میدن مطابق او وصیت خیر کرده اینها تغییر میدن گناهش و گردن اون تغییر دهندگان هست ان الله سمیع علت ما شد الله تعالی میشنود اظهار غلط او را و علیم است معذوری حاکم و سالس را اگر حاکم دیدن وصیت او اولیاء دیدن وصیت او اشتباه مطابق شر بردن خدا خبر را میداند خلاصه از اقوال همه شما و از حال همه شما خدا خبردار سمیل اقوالکم حالا هر قولی موسی می کند موسی لهو می کند موسی می موسی وصیت کننده را میگه موسی کسی که کرده میشه موسی لهو کسی که برای او وصیت میشه الله تعالی از همه اقوال همه خبر دارد حال همه را هم میداند فمن خافه این خوابان من علمه کسی دانست از وصیت کننده جنفن یک خطای از ابن عباس مظهری یا گناهی را امدن یا خطا تو پس اصلاح کرد بین آنها یعنی بین آنهایی که وسیعت کردن و بین آنهایی که وسیعت شده اند و بین آنهایی که برایشون وسیعت شده اند حالا من چند نمونه و مثال برای شما عرض کردم فلا اسم علیه گناهی بر این اصلاح کننده نیست وسیعت کرده موسی را که خرج کنید برای خانندگی و دهل و سرنا بچه من روسی بدید و اینقدر خاننده از کشورهای خارج هم بخانید خب حالا این موسی اصلاح کرد به جای خانندگان در راه خدا انفاق کرد به امید این که خدا او را ببخشه برای او ثوابی بیده تو الله تعالی میگه اسمی بر این مسلح نیست صورت غای ناجائز یادم برای بر این اصلاح کنندگان نیست ان الله غفور رحیم بر گناهگاران مسلح و مطیع الله تعالی به طریق اولا خدا بخشنده و مهربان برای گناهگاران هست برای که اصلاح می کنند اطاعت می کنند به طریق اولا خدا بخشنده و مهربان است خدا مجرمین را میبخشد که غلط وصیت کرده خدا بخشنده است و کسی وصیت او را اصلاح می کند خب، خدا بخشنده است خب تا اینجا بیان شد دو قانون برای نه مال هم سبب نظام میشه در میراث چقدر نظام اختلاف میفته چقدر دشمنی و عداوت میفته اللہ تعالی فرمود شما طوری برخورد کنید که به خاطر میراث شما با هم اختلاف نکنید اکنون اللہ تعالی بیان امور مصلحه را میکنه چیزی که شما مسلمانان ها را اصلاح میکنه در شما اصلاح میاره در شما خوف خدا میارد در شما ترس خدا میارد این نوع امور را امور مسلحه میگن وقتی اصلاحات را من در دادم اونهایی که نبودن نمیدانم و این کمی توضیح هم امور مسلحه اون اموری را میگویند که برای تقوای انسان و برای اصلاح انسان بسیار مؤثر است از امور مسلحه که روزه هست وقتی کسی سالی یک ماه کامل خود را از حرام ببخشید خود را از هلال و مشروعی از ماه خودش در روز ممنوع می کند او چطور می حرام بخورد یا حدود الهی در نفلش بکند اکثر در مال میراث او اینها ظلم میشه حق میشه برادر بزرگ حق خواهر و برادران کوچک خود را پامال میکنند اموها آمن حق برادر زادهای خود را زیر پا میگذارند برادرشون وفات کرد برادر زادها کوچکانی وارد میشه و همه چیز را حکومت میکنه برای خودش الله سبحانه و تعالی میفرماید روزی بر شما فرض شده که شما را متقی بکنه شما وقتی متقی شدید شما حق یتیمان را نمیخورید شما حق صاحبان حق را نمیخورید شما حق یک زن بیچاره را نمیخورید شما حق یک دختر مظلومه را کنید. شما حق یک برادر زاده کوچولو سلیم را نمی کنید. روزه برای اینکه شما را متقی بکنه کتب علیکم الصیام یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام روزه بر شما فرض کرده شده است چنانچه که پرس کرده شده از برانهای قبل از شما بوده تا شما متقی باشید این عبادت برانه گرامی روزه عبادتیه که برای غیر خدا انجام نگیرید حتی هیچ مشرکی برای غیر خدا روزه هم نگیرید در روزه ریا نمی آید اگر کسی روزه بگیرد این خاطر که مردم را روزه دار بگن تو خب در جلوی مردم میگه من روزه هستم و پشت سر در خلوت خانه دیگر شکم خور کنه روزه انسان را متقی میکنه روزه انسان را پرهیزگار میکنه روزه هم در تمام ادیان بوده است تمام ادیان آسمانی روزه داشته حالا یک روزه مدت روزه فرق داشته به چه بوده روزه و چه ماهی بوده این فرق داشته حتی در صدر اسلام و الان روزه کفیتش فرقی داشته که ما میخوانیم در تشریح روز هدف از روزه اینه که شما متقی بشید حکمت روزه که انسان یک ماه تمام در سال تمرین میکنه از حلال خودش بدون خوب و حراس از نان حلالش از آب حلالش از اهل حیالش خود را ممنوع می کند از صبح صادق تا غروب آفتاب فقط از خواب خدا نمی خورد نمی نوشد و با اهلیه خود نزدیک نمیشه این انسان خود به خود متقی میشه خب چطور دیگر در, در زندگی شاید یک مرتبه مال میراث در اختیار او آمد خب چطور دیگر میکنه متقی نمیتونه بکنه و اگر روزه کسی را متقی نکرد چه چیزی میخواد او را متقی بکنه روزه معنیش امینه که انسان متقی بشه باز الله تعالی میگه این روزهایی که بر شما فرض زیاد طولانی نیست نترسید ایام معدودا روزهای انگوش شمار مفعول برای مستر معرب بلال که از سیام باشد سیام بر شما فرض کرده شده اون هم در چند روز انگوش شمار فوق سی روز هم سی روز هم نیست زیاد نیست بیست و روز یا سی روز هم سی یک روز که نمیشه چه؟ فمن کان نه یا 29 روز یا 30 روز 28 روز پس اونها کسر دارن اگر ما را دیدن اول ما فمن کان منکم چرا ما اسلامی یا 29 روز میشن یا 30 روز 31 هم نمیشن 28 هم نمیشن فمن کان منکم و اکنون اللہ تعالی باز هم میگه در همین یک ماه اگر شما عذر سفر داشتی و مریض بودی باز برای شما اجازه هست که در مسیر سفر بخورید و مریضی رو نمیتوانید روزه بگیرید بخورید لیکن قضایی بیارید در ما یازده ماه دیگر قضایی بیارید این یسر اول یسر اول فمن کان منکم مریضا که روزه گرفتن برای اون مشکل باشه یا مفیر باشه مشکل نیست لیکن روزه میگیره مفیر برای ضرر دار میتونه روزه میگیره لیکن روزه میگیره ضررش اضافه میشه تداوی میده میکنه تو طول مثال و اگر روزه بگیره ضرر میکنه روزه میتونه تحمل کنه اگر مریضیه که واقعا روزه برای شعلاته سردی خونش خیلی بالاه و خب روزه وقتی که میگیره این آبهای اضافه بدن خشک میشه روزه انسان را پاک میکنه بعضی مریضی هم که باید کم بخوره بعضی مریضی هم که باید رژیم غذایی خیلی محدود میشه خب روزه برای اون بهتره یا علا سفرین هست و تحمل روزه برای سخت تمام میشه فعدت من ایام اخر پس به عهده او هست شماری از روزهای دیگر علیه عدت من ایام اخر این عدت من ایام خبر مبتدا خبرش فعلیه محدود به عهده این که روزه را به خاطر سفر خورده یا به خاطر مرض شماری از روزهای دیگر هست که عوض این روزها را بگیره خب این اول یسر دیگر و الذين الذین یتیقونه فدیتون طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر الله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون در ابتدای اسلام هر کس توانایی فدیه روزها را داشت گوش کنید متوجه باشید آیه را بعد نگاه بکنید آیه توجیه دارد جمهور میگویند که در صدر اصلاح همان طوری که برای مریض و برای مسافر اجازه بوده است که اینها روز را بخورن و کذایی بیارن فعدت من ایام اخر یک یسر دیگر هم بوده که هر که پول دارد و توانایی دارد و میخواهد فدیه روزها را بده و روزه نگیره این هم بوده که برای هر روز اندازه صدقه فطر پول بده یا گندم و همون چیزهایی که پرداخت میشدن و روزه نگیرن البته این یسر را خدا برداشت این یسر را برداشته با آیه بعدی فمن شهد منكم الشهر فلیصوم الان هر کسی مشاهده کرد ماه مبارک رمضان را باید روزه بگیره اول جاده بوده معنای آیه هم اینه که بر آنهایی که طاقت پرداخت را دارن طاقت اون روزه را دارند تو بگردن گردن آنها فدیه هست طعام مسکینه بده برای هر روزی یک فدیه ای لیکن این حکم خدا را این دستور خدا فمن شهد منكم الشهر فليصمه الان منسوخ کرده اون آیت تا اینجا منسوخه و ناسخش فمن شهد منكم الشهر فلیصمه که الان هر که مشاهده کرد ماه مبارک رمضان را دریافت تا روزه بگیره تاکید خود روزه حالا اگر پولدار هم روزه بگیره مولوی هم روزه بگیره فقیر هم روزه بگیره لیکن بعضی از مفکرین ها اونا دیگه این معنا رو می کنن که هر کس روزه نفری بگیرد انجام بده خیری را در نفر تو پس برایش خیره و بعد هم شما روزه بگیرید برای شما بهتره اگر شما میدانید از هدیه دادن روزه بگیرید بهتره فدیه ندهی این آیه منسوخ شده با آیه فمن شهد من خم الشهر فلیسه لیکن بعض دیگر از مفسرین این آیه را یک معنای دیگر میکنه انا الذين يطيقونه باب افعال اطاق و اطاقه و همزه باب افعال برای سلب ما امانه میشه بر آنهایی که طاقت روزه را ندارن به خاطر اینکه مریضه و امید سالمی نیست یا پیره پیرزاله یا پیر مرده که امید توانایی از آنها رفته و این پیرزال و مرد طاقت روزه را ندارن شیخ پانی و شیخ پانیه پس این آیه معنیش اینه که آنهایی که طاقت روزه را ندارند حمزه برای سلب ماخذ الای فی کنو تو اینها فدیه بدن اون مریضی که امید حدودی را ندارد اون پیرزار و پیرمردی یا جوانی که بخاطر یک مریضی یا بخاطر خاطر فطره فطرت فطرتا ضعیف خدا خلقش کرده تحمل روز را ندارد روزه برای اون ایجاد مشکل میکنه. کند شنگادریه این باید هر دیدی دیگر نان بخوره فرزن میگن فصل خب باید فیدیه بده فیدیه از طعام مسکینه یا پیرزار و مرده و خب حکم این آیه هنوز هم هست این یک یسریه بالاتر از این یسری قبلا بیان شد باز کسی اگر خیری انجام بدهد پس برای او خیر است وبعضی میگن اول الله سبحانه و تعالی روزه را هر ماهی سه روز ترک کرده هر ماهی روز و اون هم با این اختیارات اکنون که ماه مبارک رمضان فرض کرد هر ماه سی روز فرض کرده بود یا ماه محرم تا آشورا را فرض کرده بود لحاظا این یسر بود الان که ماه مبارک رمضان فرض شده لحاظا این یسرا از بین رفتن و روزه نفلی در هر ماه است ایام بیست سیزده چارده پانزده و روزه آشورا و تاسوا این برای اون روزه های نفلی هستند که روزه بگیرن یا اندازه روزه گرفتن صدقه فطر میدن زمین قرآن گفته و فمن تطبع خیرم فهو خیر الله اگر شما هر ماه روزه بگیری و آشورا روزه بگیری برای شما خیر است اگر شما منفعت شمی دارید هر ماهی سی روز روزه ماه سی روز برش روزه حساب میشه من جا بالحسنت فلو عشر امثاله روزه گرفتن از فدیه دادن بهتره حضرت شاه ولی الله رحمه الله توجیه دیگر برالدین الذین یتیقونه او را میکنند که بابا اینجا بیان روزه نیست بیان صدقه فطر هست و آنها میگویند فدیتون مبدل منهو طعام و مسکین بدله و شما این هم میدانید که در نسبت مقصود بدله نه مبدل منه مقصود چیه؟ بدله نه مبدل منه و خب مرجع یتیقونه بر میگردد به طعام حضرت شاه الله رحمه الله میگه و این در مورد روزه نیست الذین يفيقونه زمیر یفیقونه طعام مسکین هست چیه؟ مسکین اگر چه لفظا مقدم است لیکن رتبتا مقدم نیست چرا تا فدیتون تعام و مسکین مبتدای مؤخر میشه و الالذین یتیکونه خبر مقدمه لفظا مقدمه رتبتا مقدم نیست شاه صاحب میفرماید شاه ولی الله که مرجع زمین طعام و مسکین هست و این درباره رمضان نیست بلکه این درباره صدقه فطر هست بر گردن آن صاحبان مالی که قدرت اون صد تعام مسکین را دارن تعام مسکین فدیه هست فدیه تعام مسکین هست و بعد فرمود خبران که طاقت دارن اگر کم مالی هم صدقه فطر بدهد برش خیر و من تطوع خیرا فهو خیر و این درباره روزه نیست این حضرت شاه ولی الله رحمه الله توجیه میکنه و حضرت انور شاه کشمیری درباره روزه های ایام بیس میگه که روزه های ایام بیس هنوز استحبابشون هست لیکن اگر کسی نتونست در ایام بیز روزه بگیرد فدیه بدهد که خدا ثواب روزه بشه بده و این قرآن میگه که نفله و من تطوع خیرا فهو خیر الله با آمدن رمضان دیگه هیچ روزه بگردن انسان واجب نمانده صورت نفل هست هر ماهی سی روز خصوصا ایام بیست یا پنجشنبه و دوشنبه یا به خدمت شما تاسوا و آشورا عرفه برای غیر حاضر در دیگر جاها عرفه روز نهم سلحجه روز بسیار فضیلت بزرگی هست یا شش روز از شوال از ماه شوال بعد از رمضان اینها نفلند و هر کس و خیر کنه برش خیره و اگر نتونست رو بگیره کم از کم فدیه ای کم از کم چیزی بده که خدا ثواب روزه را بهش بده حضرت انور کشمیری این چیز را میگه و این توجیه انور کشمیری را بیشتر تایید کرده چرا که در ماتم خدا اسم رمضان را نکنید فقط گفت که روزه بر شما فرضه همان طوری که بر گذشتگان فرض او یسر آور که مریض و مسافر استثناء هست و بعد این یسر بود که اگر کسی توانایی دارد و مال میدهد انور شاہ کشکی رحمه الله می فرماید او مال بدهد روزه نگیره و اگر روزه بگیره برایشون خیر توضیح بر شاه کشمیری که این در حق روزه های هست که در ماها گرفته میشه بهتره و خب رمضان هم یعنی ایام بیست و خب رمضان حکمش از اینجا آمد یه حکم فردی دار و جمهور میگن که اول همون بوده که در هر ماه روزها فرض بوده در هر حال کاری نداری اکنون ماه مبارک رمضان البته که اینجا لایفی کلا مقدر کنیم هم میگه خیره درست چیلات همچنین غایده ای ما نداریم کجا لا مقدر کنیم اون غایده ای هم نیست پس یک حرفیه که جارو لازم زمشری گفته است که حمزه باب افعال گاهی برای سلب ماخذ میشه خلاصه الان روزه نفلی هست اگر کسی روزه نفلی رو نگرفت صدقه بده هم هست و ترغیب داده که روزه گرفتن برای شما خیر است و واقعا هم خیره انسان هر ماهی سه روز روزه بگیرد انشاءالله از بسیاری مرض ها محفوظ میشه و انشاءالله سائم و پیش خدا میاد و هیچ چیزی فشاری هم روز سه روز روزه ندارد شما جوانها تصمیم بگیرید ما این روزه بگیرید ماهی روز روزه برای شما بهترین هدیه ای ببینید نماز نفلی ما زیاد ندارید نداریم روزی دوازده رکت سنت اینها نخلن که حتما ما باید بخوانیم روزه هم یک فرد الهی انسان هم باید در یازده ماه دیگر روزه بگی روزهای پنج و روزهای دوشنبه جوانان عرب حالا در حرمین شریفه خوری روزه میگیرند که حتی روزهای دوشنبه و پنجشنبه صفره بیارم فهم میکنم برای اشکال در جوانی روزه بگیری هیچ چیز نمیشی وجود شما سالم میشی این فایده نقد میزن و اونی که گفته شده از سومولی و انا اجری بهی یا انا اجزابه او به جای و در روزه ریا هم نمی آید این خاطر گفته روزه مال منه کسی برای نشان دادن مردم اگر روزه بگیره تو پشت سر میتونه بخوره خود را روزه دار معرفی کنه ریا که همینه شهر رمضان خب در گذشته گفت که روزه در ایام معدوده بر شما فرضه خب در این آیه شریفه تعیین اون ایام سیام را می کند که اون روزهایی که بر شما فرض شده اون ماه مبارک رمضان که ما در آستانه او قرار داریم الله تعالی به خیر و برکت دو ماه مبارک رمضان ما را برساند و برای ما کار آسان میشه شما میدانی در ماه مبارک رمضان کار آسانتر میشه ماه مبارک رمضان اون ماهی هست پر از خیر و برکت که انزل فیه القرآن همه عزت به ماه مبارک رمضان از این قرآن رسید الله تعالی میخواد ماه مبارک رمضان را مورد تعریف قرار بدهد و عزتی که خدا بیاز دوازده ماه از بین دوازده ماه داده است در قرآن نام زیبای رمضان را در قرآن آورده دیگه هیچ نامی از یازده ماه دیگر در قرآن نامشون نیست نه شوال نه دیکاد نه دلحج نه محرم نه سفر نه بیابر نه ثانی نه جماد نه جماد نه رجب فقط ماه آمده الحج و اشهر معلومات گفته شده نام ماه گرفتنه شده است لیکن این عزتی الله تعالی به رمضان داده که نام رمضان را در قرآن ذکر کرده و عظمت رمضان را با قرآن تاریخ کرده که ماه مبارک رمضان ماهیست است که نازل کرده شده در آن قرآن قرآن که در آن نازل شده قرآن مبارکه نگفت کتاب انزلنا علیک مبارک ماه را مبارک کرده و قرآن چه نقشی دارد در جهان و بر در جهان بشریت خودن للناس این قرآن رهبری برای تمام انسان است لیکن رهبری قرآن و هدایت قرآن محبی نیستن بینات من الهدا و الفرقان واضح است در هدایت و در بیان فرق بین حق و باطل سبحان الله قرآن هم هدایت است و در هدایتش واضح بینات من الهدا والفرقان هدایتی که قرآن میکند اون هدایت قرآن هم واضح فرقی که بین حق و باطل قرآن میکند اون هم فرق واضح است خفایی نیست قرآن کتاب کامل و مفصل اکنون هر کسی از شما مشاهده کرد ماه رمضان را خلال رمضان را تو باید روزه بگیرد این ماه و خب برای اون ایام یسر بود دو تا یسر کسی مریض مسافره تو تو من ایام بعد یک یسر دیگر بود برای ماهای برای روزهای دیگر که اگر روزه بگیرید بهتر است فدیه بگیرید هم برای شما خوبه لیکن الله تعالی وقتی ماه مبارک رمضان را فرض کرد گفت یسر اول هست یسر دوم که فدیه بدهید اون نیست این خاطر تکرار نمیشه این آیات اونجا آیا برای چی بود برای روزهای غیر رمضان دو تا یسر بود و الان برای رمضان یک یسری مانده یک یسری دیگر نمانده و من کان مریض یا تاکید برای کار، یا یاده شد برای رفع شبها هرگاهی که یسر دوم منسوخ شد آیا یسر اول شده یا خیر قرآن فرمود نه یسر اول منسوخ نیست او به ادامه دارد هر که مریض یا سفر به عدت من ایام اخر هست یسر ثانی منصوفه اللہ تعالی که مریض را و مسافر را اجازه داده بخورن این آسانی که باید امت شده مسافری که از اینجا تا مسافت طولانی در تابستان راه میره سوار بر شطور تشنگی بر او فشار میاد و او وقتی خصوصا قرآن نادر میشد این امکانات سواری امروز نبود سفر همیش فشار فشار بود یا پیاده یا سوار بر شطور تشنگی داشت گرسنگی و خستگی داشت الله تعالی اجازه داد اکنون هم سروران گرامی کدام سفر مشکل دارد یا ندارد برای چه کسی دارد و کسی ندارد علماء دین میگن خود سفر قائم مقام مشکت است و این یسر برای ما یرید الله بکم الیسر الله تعالی اراده دارد برای شما آسانی را در تعین قوانین و اراده ندارد برای شما عسر و سختی را و حکم اینه که شما عدت من ایام اخر رو بگیرید لیتیسرو ولتکمل العده تا شما هم آسان باشد که مریضی مسافری بخورید و دیگه اینکه اول چه بگیری لتکمل العده تا شما کامل کنید شمار ماه را فی روز ماه را فی روز ماه را شما تکمیل و دیگه اینه که بزرگی خدا را بیان کنید شما را هدایت کرده مراد تکبیرات ایده نه که 29 روز یا 30 روز روزه گرفتید به ادرا برید و بزرگی خدا را یاد در مسیر که هم انسان میره در عید فطر تکبیر باید یواش بگه و در عید اضحا باید جهران تکبیر بگه و بیاید از سیزا و در نماز عید هم تکبیره لتکبر الله علا ما هداکم این ما مصدریه به خاطر که شما را هدایت کرده و تا اینکه شما گذار باشید جمله معترضه در میان آورده شده است چون که روزه سبب قرب الهی بود و از یک روزه و از یک روز روزه به مسافت هفتاد سال به قرب الهی می یک روز روزه بگیره هفتاد سال به خدای کریم نزدیکتر میشه این خاطر در قرب ذاتی که همه همه خیر از سجود است و در پیشگاه ذاتی که همش سعادت سعادت است سایه و قدام به چیزی مسئلت کنند این خاطر الله تعالی مسئله دعا را مطرح میکنه که این بارگاهی که با روزه گرفتن شما نزدیک شدید گناه شما بخشیده شد و شما با گرفتن روزا به یک حکم خدا جواب مثبت دادی این خاطر دعا کنید که من جواب شان نزول آیه را بیان کردن که صحابه پرسیدن یا رسول الله رب ما نزدیک فمناجیه و با او سرگوشی کنید دوره فننادیه تا ما چیخ بکشیم و فریاد بزنیم اللہ تعالی مطرح کرده دا عبادی رب جاہر تعمیدی نمشته هم از رب جاہر که نمشته شده وقتی از شما سال کردم بندگان من اضافه تشریفیه نسبت به قرب و بود من پس شما بگید که اینی قریب من خدا خیلی نزدیک قرب خدا کیفیتش را ما نمیدن کیفیتش را ما نمیدن الله مستقیم علی الارش همد و به ما نزدیک همد صحابت قرب و بعد خدا سوار کردن الله جواب داد من نزدیکم جیخ خواهد بکشید مهرمانه من فریاد بزنید که من خرید و برای اجابت دعای شما هر لحظه شما فرصت داشته باشید بارگاه عظیم ما آماده هست جواب من آمادم برای جواب دادن هر لحظه و هر زمانی که شما من فریاد بزنید اجیب و خودم جواب میدم دعوت دعای فریاد فریاد کننده را ازا دهانی هر لحظه من فریاد بزنی ساعت یک شب دو شب سه شب چهار شب نصف نهار اول صبح آخر روز اول روز هر لحظه ای هر بنده ای من فریاد بزند خودم جواب فریاد او را میدم دیگه وسیله گرفتنی همیشه وسیله شما ایمان تو و عمل صالح و در رات روزه شما روزه بگیرید و فریاد بزنید هر روز از هر روز دار خدا یک دعای قبول میکنه اجیب دعوت الدعای دعانی فلیستجیبونی لیکن شرط اجابت اینه شما به فرمان من جواب دید فلیستجیبونی یعنی فلیجیبونی ولیطلبونی از منو بخواهید دستورات من جواب دیدی من آماده جواب هست اجیب دعوت الدائی اذا لیکن شرط فلیستجیبونی فلیستجیبونی یعنی طلب کنن از من یا جواب دستورات من را بدن و دیگه شرط قبولیت مال یومنو و یقین هم داشته باشن به اجابت من به قرب من هم ایمان داشته باشن و به دعوت من هم ایمان داشته باشن لعلهم یرشدون تا از این تجویز و از این راه اینها به راه نیک بیاین اینها صالح بشن بیان تمرتب مفترات سلاسل در قدر اسلام ماه مبارک رمضان که می آمد دیگر روز نه خوردن جایز بود نه نوشیدن بعد از غروب آفتاب تا که نه خوردن و نوشیدن جایز بود تمام ماه شب و روز حضرت صاحبه ممنون بود صاحبه را نمیتونستم دست بزنم نه شبش و نه روزش و خب، بسیاری از زوجوانان تحملشون سب لبریش الله تعالی فرمود من میدانستم که شما تحمل نمیتونید سی روز تمام هم شب روزه و هم روز روزه این خاطر اللہ تعالی تخفیف کرد الان اجازه داد از غروب افتا تا صبح که وقت روزش میشه هم بخوری هم بنوشی و مفتر سالس را هم میتوانید انجام احل لکم لیلت الصیام الرفتو مفتر اول حلال قرار داده شده برای شما شب روزه شبش اجازه داری روز حق نداری نگاه چپ کنی جریمه میشه شست روز روزه پی در پی شبش برای شما حلال است رفت رفت یعنی کی با اهل الا نسائی کن هر جا رفت جاید نیست الان نسائی کن جاید علت آسان کردی ربا برای چی می فرمد هن لباس لکن ها سطر شما هستند و انتم لباس لهن شما لباس آنها انسان میتونه خود را از لباس دور کنه خب، لباس کی لباس ہے هیچ کسی نمیتونه خود را از لباس دور کنه نه میتونه خود را از لباس دور کنه حل مرد کنه یعنی بیان ارتباط امیر را بیان کنه خانه ماشاءالله مجلل پشت درهای بسته هیچ احدی جز خدا نیست شب هم روزا روز هم روزا خیلی سخته الله تعالی این خاطر فرمود که لباس را شما نمی‌توانید از خود نه می میداند این لباس را از خودش دور کنه نه مرد و اینجا یک تعبیر بسیار بزرگ قرآن عظیم و شان بیان کرد که مرد هم آبر... لباس آبروی انسان هست یا یعنی. بدون لباس چی میشه این خاطر الله تعالی میگه آبروی یک دیگه این یک حال و یک دیگر فرمود لباس سر انسان را میپوشن نه لحظه زن هم با سر شوهر را بپوشد شوهر هم با سر زن را بپوشد اینطور نباید نعوذ بالله بشه که مرد اسرار زنش را یا زن اسرار شوهرش را پیش دیگران بیان کند این واقعا کمال ظلم و کمال خیانت است که زن اسرار شوهرش را پیش دیگران پخش کنه یا شوهر اسرار زنش را پیش دیگران بخش کمال ظلم است و الله تعالی از این تعبیر در این تعبیر قرآن حضرت رسول الله لباس مادر عائشه و حضرت عائشه لباس رسول الله هر قد لباس پیغمبر را خراب بگوید خود به حساب شما خودش طبق این آیه فاطمت و لباس حضرت علی هست و حضرت علی لباس فاطمت و زهرا فرقی این دو لباس را اهل بصیرت دانند که کدام لباس برای چه کسی مقام دارد این دیگر قیاسیه که هر انسان از این تعبیر قرآن به جایی میره واقعا اون انسان که زبان را دراز میکنند به مادر آیشه و حفصه رضی الله تعالی عنهما آنها ایراد بر لباس پیغمبر میکنند و چطور اینها میتوانند خود را محب پیغمبر بگن که نوز بالله عیب و ایراد در لباس پیغمبر میگیرند نسبت به جانهای خود خیانت میکنید از عمل عدم جمع نمیتوانید اصلاح کنید از شما خیانت میشه لازم متلکر حرمت اگر این حرمت برقرار میمان که شب هم روزه از زن و روز هم روزه الله تعالی میداند که شما از شما خیانت سر میزنید اگر این حکم باقی بمانید لذا فتاب علیکم اللہ تعالی رجوع کرد شما به تصریح اجازت کاملا اعلان کرد احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم و کن گذشته اگر لغزش خورده هر کار شما اونا خدا هم بخشید از بعضی دوستان میگن لغزش شده ساعت شب نتونستن خود را اداره کنند از لباس که میتواند اشتناب بکند به این خاطر اللہ تعالی میگه و افا انکم حالا بر هیچ شخصیتی که به آنها خیانت نسبت داده شده هیچ هیچ نمی نمیتواند ایراد بگیرد و هیچ دشمنی هم نمیتواند ایراد بگیرد چرا اللہ تعالی میگه و افا انکم آر که در گذشته بیدی خطا کردی در ساعت شب بیم شجره ممنوعه نزدیک شدی روز هم شجره ممنوعه هست لحظا اون هم من بخشیدم کسی را که خدا بخشیده شما چرا حق اعتراض دارید الان باش رو خود مباشرت کنید زندگی بسیار نزدیک انجام میدید لیکن هدف هم اینه که وقت ما کتب الله لکن طلب کنید آن اولادی را خدا برای شما مقدر کرده هدف درست باشد هدف طلب اولاد باشد نوز بالله تنها اتفای غریزه هدف نباشد حالا اللہ تعالی از هر نوبت که نمیخواد بچه بیده از هر کجا داد شما طالب ما کتب الله باشه طلب کنید آنکه را خدا برای شما نوشته کرده و خب بعد یک معنی دیگه کرده ما کتب را به معنی ما احابه من الجما آنچه خدا برای شما مباه کرده در این مدت از غروب افتاب تا طلوع صبح صادق هر نوبت و هر چی که دل شما میخواد ما ابا ما احابه من الجماع جلالت این طلب درمیش تکمیمی خدا محدود نیست که شما یک نوبت دو نوبت هر که خدا برای شما مقدر کرده اون طلب بعد مبتل ثانی طلو بخورید واشربو بنوشید این دو مفتردامه دارد با اینکه ظاهر بشود برای شما نه که سفید از نه که سیاه اون هم از صبح صادق تا صبح صادق هر ستا مفتر برای شما جایز الان باشروهن کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود این هر سه مفتر برای شما مباحن تا که صبح از سیاهی صبح برای شما واضح میشه ثم اتم صيام الى الليل بعد از صبح صادق روزه را کامل کنید تا شب شب با غروب آفتاب بله یک صورت دیگر شجره ممنوعه هم در شب و هم در روز آنکه شما نیت اعتکاف کردید و رفتی در مسجد در روز آخر سنت است یا بعض جوانها تمام ما هر روز میگید اعتقاف میکنید هم جایز ده روز را اعتقاف میکنم هم جایز دین خاطر اللہ سبحانه و تعالی می فرماید در حال اعتقاف شجره ممنوع نش روز کی روزه حتی ساعت شب اگر حوض کردید مسجد ویل کنید و بیایی درک بزنید موبار را باز کنید و الو که من دارم می اندر را باز کنن اجازه نداری لا تباشرهن و انتم آکفون فی المساجد مباشرت نکنید با لباس های پاکتان در حال شما اعتکاف در مساجد هستید اللہ تعالی بیان کرد که در مسجد سر کبرا اعتکاف حرام و شرک تلک حدود الله آنچه بیان شدن قوانین الهی هستند فلا تقربوها به نزدیک حدود الهی برای تعدی نری برای تجاوز کذلک یبین الله آیاته همین طور بیان میکند در آتی الله تعالی احکام خودش را برای اصلاح انسانها ها تا این انسان با عمل به احکام متقی بشوند یتقون احکام را دانسته از نافرمانی متقی میشه تتقون من الاسیا از نافرمانی شما اسلام خب این بیان امور مطلع روزه آمد روزه بگیرید تا احکام را خوب عمل کنید بعد این یک حکم سوم از امور انتظامیه قصاص وصیت این حکم سومه حرام خاری نکن مالهای دیگر را از راه نامشروع نخورید که بین خود شما دشمنی برقرار میشه شما با دشمن نمیتونید بجنگید ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مالهای تان راه بین خودشان بین خودتان از راه ناجایز و باطل یعنی مالهای برادران مسلمان خود را ناحق نکنید که اگر شما مالهای دیگر را ناحق بخورید دشمنی و عداوت برقرار میشه نظم شما به هم میخوره و نبرید این اموال خود را برای رشوت به طرف حکام ببرید حکام را رشوت میدید و زمین دیگران را برای خود سنت کنید کرنه رشوت دادن به حکام بیشتر مال دیگران را پامال کردن است رشوت برای این که مال دیگران را بخوری این رشوت این راشی و این مرتشی هر دو ملعون رشوت میدن که مال دیگران را دیر بزنن متاع دیگران را دیر بزنن این رشوت همونه که پیغمبر فرمود راشی و مرتشی هر دو ممنون لانتی هست ها هر کسی جانش در مالش در برای جان خود و مال خودش چیزی فدا میکند شاید برای مرتشی گناه باشد و برای راشی کمتر باشد که برای نجات مال خودش یا برای نجات جان خودش از دست ظالم گوش چیزی بده و جان خود را و مال خود را محفوظ کنید و شاید راه داشته باشه بله رشوت به این خاطر که مال دیگران را بخورید لا تدلو به های لرو قل قرآن کر کرده اون رشوت این راشی و این مرتشی هر دو ہے اون رشوت میده اون حکم صادر میکنه ولهذا حق دیگران پاماله اونها ملمونه نبرید مالها را به طرف حکام به این خاطر که بخورید یک قسمتی از اموال مردم را به سنا فرمانیه و انتون تعلمون و شما هم میدانید و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین